пробуркотів льоха, однак відступив. Климунда витягнув із шкатулки золотий жіночий годинник на ланцюжку, золоті запанки і дві ощадні книжки. Кинув балабану годинник, запанки взяв собі. Зазирнув у книжки двісті карбованців, промимрив призорливо, і сто п'ятдесят. Обережний. Грошей на книжці не тримає. Та й ці підкинув на долоні пачку, певно, тільки дещиться. Ховає свиня, погодився балабан, але спробуй знайти. Давай швидше, підігнав його Спиридон. Знав, що недбайло раніше як о сьомій вечора не вертається, і вони мають ще добрих чотири години фори. Але в нього весь час було таке відчуття, мов би хтось уже стоїть біля дверей. Зараз вони розчиняться і тоді кінець закурив, дивлячись, як льоха пакує вже другу валізу, знайдену в недбайла. Сперся на тумбочку, де стояла висока китайська ваза. Нараз тумбочка захиталась, і ваза нахилилася. Спередон устиг дотягнутися до неї, та не втримав. Ваза впала, боком вдарилась об підлогу і розлетілася на брузки. Балабан злякано озирнувся. Ти що? Климунда прислухався. Здавалося, що звук розбитої вази почули в усьому домі. Проте навколо, як і досі, панувала тиша і спокій. Нервово розчалив обполіровану поверхню тумбочки цигарку. Ну довго то ще? гукнув. Готово, шеф? Балабан підняв валізи. Ти йди вперед і бери таксі, а я за тобою. А, боржничок прийшов. Губи Віваницького розтягнулися в удавано привітній усмішці. Це нагадування про борг одразу зіпсувало настрій Климунді. Іваницький відступив, даючи йому пройти. Климунда зупинився перед дзеркалом, поправляючи зачіску. А Омелян стояв збоку і іронічно кривився. Кривись, друже, кривись. У душі все одно заздриш мені, думав Спиридон. Хіба не справжній мужчина? Яка статура, врода? Дівчата самі чіпляються. А ти? Щось недолуге, миршеве, жаба якась розчепірена. Та досить було Клемунді зайти до кімнати, як відчуття переваги над Іваницьким одразу зникло. Простора однокімнатна квартира, імпортні меблі, холодильник, бар, заставлений пляшками а на стінах цілий музей старовинного і сучасного мистецтва. Клемунда відчував себе нікчемним серед цієї розкоші. Він незручно з краєчку сів у крісло і втупив очі в Омеляна, наче вперше бачив його. Грушовидна голова з вузьким лобом, качений ніс, бліді губи, всіяні ластовинням щоки і великі очі колір яких ніби весь час мінявся. Так вродою Іваницький не похвалиться. Зате хватка куди Клемунді. Клемунда добре знав Омеляна. Як не як разом училися в школі, хоч Іваницький пройшов у їхній десятий клас десь посеред навчального року. До того жив і вчився у якомусь районному містечку. Спочатку Іваницького не помічали в класі, не помічав його і Клемунда хоч новачка посадили за його парту. Та й не було чого помічати. Щось миршеве, бліде, раз удариш і нема. І все ж новачок скоро примусив поважати себе. Десь через місяць його авторитет визнав навіть перший учень класу Борис Сойченко, попросивши подивитися, чи правильно він розв'язав задачу з алгебри. Домашня робота була справді складна, і тільки Іваницький впорався з нею. І Спиридонові стало трохи легше вчитися. Оскільки він сидів з Іваницьким за однією партою, тоді став право в першу чергу списувати домашнє завдання, не кажучи вже про контрольні. Якось повертаючись разом з Іваницьким додому, Клемунда почав розпитувати Омеляна про його районне містечко, але той відповідав неохоче і відразу перевів розмову на інше. Іваницький не любив відкриватися стороннім. Навіть рідна тітка, яка пригріла його, не знала й половини того, що тримав за душею племінник.